Emmä bad, Essalamu Aleýkum we Rahmetullahi we Berekatuh! Allahu Tebarek we Tealäň rahmetinden tama bolup, Allahyň nygmatyna, Allahyň bize beren şu din Yslamyna, şu beren ryzkyna hemmäňiz şükür aýdyp, Allaha hamd aýdyp, şu jeleselerde hazyr bolupdygyňyz hemmäňizden Allahu Tebarek we Teala razy bolsun we köpden-köp size haýr we jeza bersin! Sure-i Lukmanyň ahyrky aýaty, ýagny otuz dördünji aýatynyň täfsiri galypdy. Inşallah bu jelesede bu suräni tamam edip, ondan indiki jeleseden bela inşallah Sure-i Hujuraty başlarys. Sure-i Hujurat saraser edeb-u ahlak öwretýän sure, inşallah ony jany-dili bilen gowy edepde diňläp, ondan inşallah kän haýyrlanarys. Sure-i Lukmanyň ahyrky aýaty şu, otuz dördünji aýaty. Inna diýeni arap dilinde hökmän diýdigi, hiç üstünde şek etmäň diýip aýtdygy. Innallaha bitähkyk hökmän Allahu tebarek we taala indehu şo Hudaýyň ýanynda, ýagny şo Hudaýdadyr ylmus-saati kyýamatyň ylmy, ýagny kyýamatyň haçan gopjagyny Hudaýyň ýanynda duran ylmy. We ýunezzilul-gaýsa Bäş zat Allahdan başga hiç kim bilmeýär muny. Şu bäş zady Hudaýdan başga hiç kim bilmeýär. Her kim iddia etse-de, oň iddiasy näme? Ýalandyr. Şol Allah Tagala bulary has etdi. Bir Mende bar şolaň ylmy diýdi. Menden başga kişide ylmy ýokdur diýip aýtdy. Ola-da nämedi? Kyýamatyň gopjak wagty. Ondan soňram ýagynyň ýagjak wagty. Ondan soňram Zenanaň rahiminde näme bar? Erkekmi, gyzmy, gyzylmy, garamy, akmy? Nagysmy, salymmy? Ondan soňram näme? Ertir sen näme iş etjek, näme kasp etjek, näme daramat etjek, hiç bir adam muny bilmeýär we nirde ölüp galjagyny-da hiç bir adam bilmeýär. Şu bäş zady Allatagala bir men bilýändir diýip aýtdy. Hop, biziň bäsimiz ylmy gaýbyň üstünde boldy. Elmyr gaýyby biz bir açyklap goýaýyk. Gaýyp diýen näme aslynda? Gaýyp diýeni adamlaň ýanyna zahar däl. Ýagny adamlar iki halatda gaýyp bolýar. Bir halaty gaýyp diýeni şu ki seň gözüň bilen, gulagyň bilen bäş däne his bar sende. Hä, göz ba, görmeden çürim, gulak ba, eşitmeden çürim, dil ba, keplemeden çürim. Hä, agzyňda, meselem, bir, diliň üstünde ýene bir halat ba, datmadan çürim bir zany tagamyny. Külli bedeniňde bir näme ba, o-da his etýär. Gyzgynlyk, sowuklyk zady seň bedeniň küllin hamyň bilýär, hatda diliň-de bilýär ony. Hop, adamda bäş däne his ba, şu hislerden daşarda bolsa, ýagny göz bilen görüp bolmasa, Gulak bilen eşidip bolmasa, ondan soňra hem dil bilen dadyp bolýan zat bolmasa, gyzgynlygyny, sowuklygyny bilip bolýan zat bolmasa, ys bilen bilip bolýan zat bolmasa, şu halatda bi bir merhele gaýyp diýilýär şuňa. Hä, bi merhelede ýöne käde wagtlarda meň görýän, sen görüp bilmeýäň. Ýa käde wagtlar bolýar, bu nesbeti diýek muňa. Bir adam görüp bilýär, bir adam görüp bilmeýär. Göz bilen meselem men görýän, sen görüp bilmeýän. Hä, bir adamyň gözi bar görýär, gözi ýok adam görüp bilmeýär. Ýa diwaryň arkasyndaky zady bir adam meselem näme edipdir, daşarda bir durbini bar, bir tane-de nemesi bar, monitory bar, bu görýär. Ýöne biz görüp başarmaýarys diwaryň arkasyny. Hä bir nesbeti, ýarty adamlar muny görýär, ýarty görmeýär. Ýa eşitmekde meselem, ýarty adam eşidýär, ýarty eşitmeýär. Bir nesbi. Mundan deperäk gitsek, abyla bilen görülmeýän zatlar bar-da. Ýarty zatlar bar akyl bilen bilinýär. Ýaňky adamyň indi daşarda durbini ýok, monitory ýok. Daşardaky zady näjire bilýär? Bir ses eşidipdir, şu sesiň üsti bilen diýýär, hä, daşarda adam bar diýýär. Muny akyl aýtýar. Käde wagtda-da bolýar, akyl bilen zahyr bolýar bir zat. Hä, akyldan indi akylyň üstünde-de ýarty akyl-akyldan sowaşyk diýýär, ýarty-la akylda, meselem, kemuzýat bolýar. Kän bolýar, az bolýar akyl. Hop, bäzi ýere, meselem, akyl bilen derk edip başarýar, bäzi ýere derk edip başarmyýar. Muňa görä-de, maňa görä bir ýeri gaýyp bolýar, meselem, bir zat, oňa görä zahyr bolýar. O bilip otyr, men bilmän otyryn. Mundan aňyrrak derejä gitsek, Karyat diýýär. Karyat diýen näme? O bir kyýamatda bir heý görä bir haýbatly bir ses boljak, heý görä owranyp daşlar, zatlar, ýer, beýleki asmandaky ýyldyzlar, zatlar biri-birine çakyşyp bir gaty bir ses bolup dargajak hemme zat. Şoňa karyat diýip aýtýar Allah Taala. Şo karyaty biz bilmeýäk. Ne göz bilen görüpdirik, ne bir akyl derk etýär şony. Hä, al-Kari'a, şo ýaňky kary, mal-Kari, karyga diýen näme? Wa ma adrake mal-Kari'a, seň akyla sygýan zat däl, o näme zat bildirdi saňa şu karyň nämedeni? Hä, bu akylly karyş, akyldan-da karyş, bu akylly derketmi? Bu akyldan-da gaýyp diýilýär muňa. Akyldan-da gaýyp diýilýär. Bu zatlary Hudaý bildirýär, bilýär. Ýöne Hudaý bize-de bildiripdir. Bize-de bildiripdir, şoň Kuran bilen aýdypdyr, bize bildiripdir. Bäzi gaýyplaba Allah Tagala näme özi bilýär we bendelerine-de bildirýär. Eneýanky karan gürrüň ýalak. Ya el haqqatu mal haqqa we ma edrake mal haqqa diýipdir. Hakka meselem nämedigini ya hotama diýipdir. Hotama nämedigini bulan hemmesini Kuranda bize bildiripdir. Aklymyzdan haryç Ýöne Allatagala özi bilýär, bize-de bildirýär muny. Hop, Allatagalaň ilmi mutlak diýýäk biz. Ýagny Allah hiç bir zat Hudaýyň ylmyndan haryç däl. Hatda bir derýaň ortasynda, bir gara daşyň içinde bir gara möjejikde ýaşap ýören bolsa, şony Allatagala bilýär. Öwün Allatagala bir garaňkylyk, bir diwar, bir zat hiç zat manygy bolmaýar. Görmekligine-de manygy bolmaýar, eşitmekligine-de manygy bolmaýar. Ylmyna-da manygy däl. Şo Allatagala bulary ýaratmadan öňçä bilýär hemme zady. Ä indi meselem bir forum däl ki, äwwel bilmeýän bolup, indi bilen bolsun. Tamamy alemi özi ýaradypdyr, ýaradan özi bilmese näjire ýaratmaly? Bilmeýän zadyňy ýaradyp bolmaýar ahym. Bilmeýän zadyňy bejerip bolmaýar ki adam şu wagt bilmeýän aklyňda ýok zady sen näjüre bejerjek ýaratjak şony. Äwwel bir öz zehiniňde bir ylmyň bolmaly hä men şeýle bir zat bejerjekdirin diýip ondan soňram bejerýäň şony. Allahyň ylmyndan hiç zat garyş däl. Ýöne şu ylym Allahu tebarek we taala fakat bäş dänesi maňa has diýipdir. Bäş dänesi maňa has, ýagny şuny menden başga kişi bilmer diýipdir. Bularyň her gaýsyny inşallah gürrüň geçjek edamada. Hop, ýöne Allahyň ylmy tamamy gaýby de bilýär, Biziň görmeýän zatlarymyzy, bilmeýän zatlarymyzy-da bilýär Allah Tagala, şahadyda bilýär, biziň zahyrymyzy-da bilýär, batynymyzy-da bilýär. Men şu wagt oturanlaryň ýüreginde näme bardygyny bilmeýän ki. Kimiň ýüreginde näme bar, biz bilmeýäris. Ýöne kim bilýär şony, Hudaý bilýär. Her kimiň ýüreginde näkini Hudaý bilýär. Sen men zahyrymda her hüjre edip size gürrüň bereýin, jan ýandyryp, meň ýüregimde näme niýet bilen gürrüň berip duranmy Hudaý bilýär ki. Meşäýet merdum maňa o bir heýwara jan ýandyrýa näme etdi diýdim. Meň niýetim teleke boldy, ştada näme meşäýet merdum bilmesin, ýöne Hudaý bilýä şony. Bir gaýyp Allahyň bilýän gaýyby. Ýöne şu gaýyby hiç kim bilmer Hudaýdan başga, illa men irtada mir rasulin. Meger Allahyň öz bir intihap eden bir resuly bolar, Allahyň öz bir saýlan bir adamy bolar, pygambary bolar, şo biler diýýär. Pes bäzi gaýyplar bar, muny Allah bäzilere bildirýär. Pygambara bir zatlar bildiräýýär. Hop, pygambara bildirerin diýip dur Allah Taala Kuranda. Owliýalary da bilýärmi? Owlyýalada bile diýip iddia etýär. Meselem, ýürekdäkini bäzi wagtda owlyýa bilaý edýäris biz. Bir adamyň ýüregindäkini owlyýa bilipdir. Owlyýany-da aýtýar, Pygamber aleyhissalatu wessalam, El-ulemâ werasatul enbiyâ. Ýagny, ulemalar pygamberleriň waryslarydyr. Ulema diýeni kim? Ulema diýeni alemi ki, emel etýär ylmyna. Bir adam ýöne ylmy bolanyň peýdasy ýok, amel etmese o jahyl diýýär oňa. Ylmy bolup, ylmyna amel etse, bir derejelere ýetýär. Allahu tebaraka we taala aýtdy bir hadysy gussyda Peygamber sallallahu rowaýat etýär. Men bendäm maňa Hiç bir zat bilen maňa gowrak ýakynlap bilmer, meger meň goýan farzlam bilen. Ýagny Hudaýa ýakynlajak bolsa bir adam äwwelje Hudaýyň goýan farzlaryny bitirmeli, haramlaryndan gaçmaly. Äwwelki derejämiz şi. O mustahap sünnet zatlardan öňinçä farzyny bitirmeli, şun bilen Hudaýa sen ýakynlaýaň. Ondan soňra meň bendäm nefilleri bitirmä durar diýýär. Nesilleri bitirmä dur ýaňk ylmyna emel etýä indi bi a bir atly adam amly adam bir nesil bitirmäni bilen oňmaş gelýok hiç kim oňa bir ýakan tutup durmaýa niçe derejäň artdygynça ýöne o atly adama hiç işgäli ýok zat o derejesi olak adama günä bolýa şony terk etse nesil okymasa o günäkär bolýa. Pygamberlere meselen täheccüd wajypmyşdyk boýunlaryna. Her gije baýat turup namaz okunmagyş täheccüd. Ýöne biziň boýunymyza täheccüd wajyp däl ki. Biz şu gije turup namaz okunmaly diýen zat boýunymyza wajyp däl. Ýöne okusak gowy. Ýüzüň nur artýar, sen kefiň bir haýbatly bolýar. Hudaýyň ýanynda bir derejäň artýar. Şeýtdirip bir derejäň galýar täheccüd okusaň. Ýöne pygamber okunmasa günäkär ştada. Bir aýdam, bir adam gelipdir, Hudaýdan başga kişi elme gaýyp bilmeýär diýse-de dogry aýtýar. Bir adam gelip, pygamber, öwlüýä elme gaýyp bildi diýse-de dogry aýtýar. Bu näjüre bolýar? Elme gaýyby hakykatda, ýagny şu daşarda hakykatda, asyl hiç kimden öwrenmäni Hudaýdan başga kişi bilmeýär. Hudaýyň ylmy birinden öwrenme-de, ýa bärde bir tejribe edip-de meselem muny kesp etme-de, bir zat-a, ýok, Hudaýyňky özünde ba elm bi. Şu elmiň üsti bilen ýaradypdyr asmanlary ýeri. Ho, Hudaýda esl ba zat. Ýöne owliýa-da bildi diýse, pygamber-de bildi diýse, bir zat oňky-da dogry. O näme Allatagala özi aýdypdyr, Illa men irteza min rasulin. Allatagala özi halan adamyna intihap eden adamyna berýär. Filan adamyna özi beraýýar o elm bilen. Hä berenden soňram bi öwrenip bilip dur ýöne muňky hudaýyňky ýöne fargy şi. Hudaý öwrenmäni bilýär bi öwrenip bilýär. Ikisiniň fargy bar. Hä siz hiç wagtda bir adam pygambar ilmi gaýyp bildi diýeni bilen owliýa ilmi gaýyp bildi diýeni bilen kafir bolmaýar. Muşrik bolmaýar. Şon bi fargy şi. Hop indi Allahdan başga kiş şu bäş sany ilmi bilmeýär. Bäş sany ilm näme näme etdi? Kyýamatyň gopjak wagty. Bir wagtda diýýär Hazreti Ömer Pygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň huzuryna otydyk diýýär. Bir gün otydyk. Ozam bir adam geldi. Heý bir bir agy gymmaşdy, owadan syratly, owadan ýüzli. Geldi üstünde bir Säferiň bir alamaty ýok. Öňbaşy bir o wagtda näme öňbaşyň tozan bolar, hulasa işim ýok, endamyň weýran bolar, bir ýadaw bolaryň, bir zat bolaryň. Ýok, aslam bir Säferiň bir alamaty ýok üstünde. Muny aramyzdan bir tanaýan-da ýok. Ýa eger daş ýerden gelipdir diýeýin diýseň-ä, Säferiň alamaty ýok. Ýok, ýakyn ýeriň adamy diýseň-de biz tanaýmaly, muny hiç haýsymyz tanaýamyzak. Biz muň kimdigini bilmedik. Ýöne hulasa Pygamber Yslamyň ýanyna gelýä. Pygamber Yslamdan näçe däne sual soraýa, imany soraýa, yslamy soraýa, ihsany soraýa. Bu tarapy ýöne olaň jaýyda olar aýtjakka hazir. Ahyrda Pygamber Yslamdan soraýa, kyýamat haçan gopjak diýä. Onda Pygamber Yslam öwrülip jogap berýä, soralyp duran, sorap durandan gowrak bilmeýä diýä muny diýä. Ýagny o men diýä senden gowrak bilemak diýä. Onam Peygamber salama aýtdy, Nyşanalary näme? Onam Peygamber salam näşdä nyşana sany? Aý bir diýe meselen o çölde gezip ýören bir aýak ýalaňaç, endamy ýalaňaç bir dogry bir näme iýmiti ýok adam, geçi bakyp ýören adam geler diýe o bazar şäherleriň içinde ol okan okan jaýlar salar diýe şon bilen iftihar eder bir birine diýe bire şudur diýe nyşanasy. Bir nyşanasy ol çölde bir geçi bakyp ýören adam, şuwa göz bilen görlüp duran adam bir dese. Nirde dag deräň anynda geç wagt bolan adamlar gelýär bazaryň içine olakam borçlary salýarlar. Bir neşany şydyr diýipdir kä meselem. Bir ýerde diýipdir bir zenana diýipdir öz eýesini dogurar diýipdir. Hä zenana öz eýesini dogurar diýipdir. Gyz dogurýar. O gyz-da ertäki gün öz eýesi ýanak bolýar muň üstüne. Enesini kepleden hak. Enesi keplejek bolsa sen otur diýýär. Ata oturar ogul kepler. Ene oturar gyz kepler. O türkmeniň aýtýany şu pygamber sallallahu aýtýan işi. Eýýäm Musa hadysynda gelen zat. Kyýamatyň haçan gopjagy has Hudaýa, Hudaýdan başga bilýän ýokman. Ýöne nyşanalaryny Allah Taala Pygamber Aleyhisselam bildirýär. Şo muny Allah Taala maňa has diýip aýtmady. Fakat kyýamatyň gopjak wagty maňa has diýdi. Nyşanalar şular. Kyýamatyň nyşanalarynyň mordunda Pygamberimiz salam kän hadislerde aýtýar. Biri meselem ölmeklik kän boljak diýýär. Adam öldürmek kän boljak, gan dökmek kän boljak, birden ölmek kän boljak, sekde ýanak meselem birden ölüp galýar, birden tasadup edip ölýär, mun ýanak ölümler kän boljak diýip ýansam. Öňküler meselem o meriz ýatyp näçe wagtdan aýrylýar, indi ýok, indi ýok. Birden ölýär galýar adam. Hiç kim habarda bolmaýar näçe wagtlap. Ýaşyňa meňzeş bir eginbaşly ýalaňaçlary göreňiz diýip Pygambersallam, Zenanlar eginbaş geýýär, eginbaş geýende öýe ýalaňaçdan beter geýen eginbaşlary. Eginbaşly ýalaňaç diýýär. Eginbaş geýlende bir tikejik paranteziň içinde eginbaş geýlende endamyňy örtmeden üçin geýilýär. Seň bedeniň belli bolmasyn diýip geýilýär. Biz ähli sünnetiň etikady şi, şo on däne nyşany görülmäni hiç wagtda her kim diýsin kyýamat gopdy diýsin Alla ýol adam. Şo on nyşany görülmäni kyýamat gopmaýa. Her näçe diýsin gowmy maýaň takwymy tükendýä kyýamat bolýa, işim ýok ýere bir saýýara degjek bolupdy kyýamat bolýa ýok bula hemmesi çertu pert ýalan. Ta zamanike şo on däne nyşany görülmese kyýamat gopmaýa. Oň nyşany näme? Gün aşakdan dogjak üç günläp. Häzir gün aşakdan dogan agahym. Üç günläp gün aşakdan dogup, orta gelip yzyna öwrüljek. Ondan soňram gün öz halaty aslysyna geljek. Şondan soňram kyýamat tobaň gapysy baglanýa, toba gabul edilmeýä şu kyýamat gün aşakdan dogandan soňra. Kyrk günläp bir gyzyl tüsse ýeriň ýüzüni alyp durjak. Şo kyrk gün tüsseden soňra hem şo tüssäň müdetinde kafir adamly mes adam ýanak bolup gezjek, musulman adam bir merizdän bir sowuklan adam ýanak bolup gezjek. Ikilenji nyşanasy bi. Detjal diýen bir zat geljek. Tamamy pygamberler öz ummatlaryny detjaldan gorkuzyp geçipdirler. Hiç pygamber ýok öz ummatyn Deçjaldan gorkuzmadyk bolsun. Pygamberyslam öňki pygamberler dagy-da Deçjaldan gorkuzardyk kowmyny, milletini diýýär. Deçjal beter şer zat. Şu günki dersimize-de repti-bar zat özi. Hä, Deçjaly häzir goýaýly gyrakda muň gürrüňi kän açyljak bu ýüze. Hop, ondan soňram, Ýäjuj-u Mäjuj diýen bir zat bar, o-da geljek. Kuranda gelýändir ýa jüji mäjüjiň ady, Isgender Zolkarneýn geldi diýe öwüne bir demirden bolan set tutdy, ozam şondada aýtdy özi kyýamat golaýlanda Allahyň izin berende Allah yjaza berende bi set ýaryljakdyr şonda ýajüji mäjüj çykjakdyr tamamy dünýäň ýüzüne ýajüj mäjüj ýaýrajak fagt Mekke Medinä girip bilmeýärler bular. Musulmanlar her wele darykjak. Hemmesi jähennemi ýola. Şol hemmesi Kuranda gelipdir we aýyndada geljek ki fesat etdiler ýeriň ýüzünde. Ondan soňra bir neşanasy näme? Hazreti Isa Menari Beyza diýen bir ýer bar. Suriýede şu wagt Menari Beyzada asmandan ýere injek. Hazreti Isa öldürilenak, salyba çekilenak, Mesih ile yştyba edip gezip böyle o moretde. O etigatlary küfr etigat, çün Kuranda aýtýar Allah Tagala ony öldürmedile diýe. Biz ony asmana galdyrdyk diýe, kyýamat golaýlanda Hazreti Isa injek etek. Gelipde biziň dinimiziň üsti bilen hokm etjek Hazreti Isa. Hä bi on nyşanaň biri Hazreti Isaň geljegi. O nyşanalar näme? Üç ýerde Ýer çekjek. Üç ýerde ýer etekleýin çekjek külen üstündäki zatlary. Biri Magrypda boljak, biri Meşrykda boljak, biri-de Jeziretul Arapda boljak diýýär. Ýa üç ýerde ýer çekme boljak, heý ora bir ullakan haýbatly zat boljak abi. Ýöne bir hem ýüzüri bir habary bolman hiç kimiň onýanak galjakka, hemme kişiň habary boljak mundan. Ýöne Jeziretul Arapdakini men güman etýän, Bir wagtda Hazreti Aişeden bir hadys bar, Pygamber Aleýhisselam aýtýar, Ýemen tarapdan Mekgäni feth etmäne hereket etjekler, ugrajaklar diýýär Hazreti Pygamber Aleýhisselam. Ýemen tarapdan Mekgäni işgal etmäne, Mekgäni almaga garşy ugrajaklar, Käbäni tasarruf etmäge garşy ugrajaklar. Şonda bir giň bir meýdan, bir çöl ýerde awwalyny-ahyryny hemmesini ýer çekjek diýýär Pygamber Aleýhisselam. Şo barýan adamlaň hemmesini ýer çekjek diýip güman etdiň şaýat, şo ýer çekme şo bolsun, Pygamber salamyň aýdany şo bolsun. Üç däne alamat-da bula. Indi Magrybdaky, Maşrykdaky ýöne nirdedigi o belli däl. Ondan soňram Ýemenden bir ot durjak. Bir ot durjak, tamamy adamlary Dünýäň ýüzündäki adamlar kowalap bulaň hemmesini üýşürjek şu üýşmeli ýerine. Oda Şamyň ýurdy. Şam diýeni Suriýe, Filestin şo tarlar aýdylýa. Şammat diýip aýtýala. Şo tarlyk üýşürjek olary. O bir näme Däbbatul Arz diýen bir zat geljek. Däbbatul Arz diýen zat öz elinde Hazreti Musaň asasy bilen Hazreti Süleýmanyň ýüzügi boljak. Indi şu asa bilen ýüzük bilen heý görogaz çakgan zat, hiç oň öwünden ýörtüp gaçyp-da bolmaýa, seň ol ýetýä her jürede gaçsaň her jüre ýüwrükde bolsaň, hä öwünden gaçyp-da bolmaýa yzyndan kowalap-da bolmaýa. Tüýli zat, dört aýakly diýip aýdypdyrla, Arafa, Safa şu tarardan çykjak diýip aýdypdyrla käbäň ýalylaryny Mekgeden. Dabbetul ard diýeni şu wagt biz görýäk adamlary tanyp bolanok kim musurman kim kafir hi bir adamlary saýlap bilemizok şu wagt. Haý musurman surap duran adamlar bar kafir görýäň. Hä her bir kafir ýanak bolup gezip duran adamlar bar musurmanlardan-da musurman. Hä bir adamlary saýlap bolmaýar şu wagt. Ýüreginde näme geçýän belli däl bu adamlaryň ýüregindäki zat bilen zahyndäki zat fark etýär. Dabbetul ard geljek her kime sen kafir diýse Şu adamyň ýüzi garaljak, garaňky boljak. Şu kafir adam şo. Däp oturar, saýlaýar şulary. Her kime sen musulman diýse, a oň ýüzi agarjak. Bir heý göre bir musulman kafir saýlanjak şeýle bir birine. Hem musulman adamyň ýüzüne Hazreti Musaň asasyny tüýkejek diýe, kafir adamyň ýüzüne Hazreti Süleýmanyň ýüzi bilen mohr urjak diýe, şoň bilen garaňky gitjek diýe oň ýüzi. Adamlar şinýanak bir halatla geljek, on däne alamat. Şu on däne alamat gelýä, gelmese kyýamat gopmaýa. Hökmän näme biziň etygadymyz wajyp şuna etygat etmek ki şu geljek we şum bilende näme kyýamat gopjak. Hop indi Detjalyň gürrüňi näme? Detjal diýeni porhallaň piri. Deçjal gumalagatallyň, porhallyň piri. Arap dilinde dejl diýip hakykaty ters görkezmekligi aýdylýar. Deçjal diýeni feal diýe oňa mubalaga diýip aýtýar, ýagny beter kän hakykaty ters görkezýän zat diýip aýtýar. Deçjal diýen. Oň işi fakat hakykaty ters görkezmek. Seň öňüňde ýagyn ýagdyran kişi bolup otyr. Seň öňüňde ot gögerden kişi bolgaty. Seň öňüňde ölini direlden kişi bolgaty. Işim ýok. Şun ýanok bir işler etjek, adamlary özüne ynandyrjak. Özüne ynandyryp, şeýtdirip näme olary kafir etjek. Öz ýanyna eşegi boljak, eşeginiň iki gulagynyň arasy ýigrimi metr boljak diýip aýtýar. Eşegi ýanyna, hulasa muň yzyna-da Isfahandan ýetmiş müň däne ýahudy yzyna düşjek şu Detjalyň, kömekçi boljaklar şoňa. Hop, Detjalyň ýanynda bir jähennemi boljak, bir behişdi boljak. Oň jähennemi Hudaýyň behişdi, oň behişdi Hudaýyň jähennemi. Her kime sen jähennemi diýip jähennemini oklasa, Hudaýyň behişdine düşýär ol adam. Her kime sen behişdi diýip behişdini oklasa, ol adam Hudaýyň jähennemine düşýär. Hazreti Aişe aýtýar, Pygamberimiz aleýhissalatu wesselama aýtdym, Ýa Resulallah, biz äwwel zamanlarda, ýagny jahylyýetde, elbetde Hazreti Aişäň aýtmaklygyna gelişmeýär, çünki Hazreti Aişe jahylyýetde kiçijik o wagt. Hop, Hazreti Aişe aýtýar, Ýa Resulallah, innel kuhhana kanu yuhaddisunana bil şeý. Kahylla, ýaňky porhalla. A şu wagt gitýäler-de, zenana kän gitýär şo porhan diýip at edip gitýäler şoňa. Porhanyň ýanyna gitýäler, aý, ynanýarlar şoňa, bir million, bir million ýarymlyk, iki millionlyk doga alýarlar şondan. A her bir teleke zatlar üçin doga alýarlar, şi porhallaň gürrüňi. Hop, porhalla. Kanu yuhaddisunana bi şeý, bize bir zatlar bilen habar bererdiler. Aý falan zat boljak, täle ýagtart diýip meselem şu, aý sen falan boljak, falan boljak diýip. Ýa gumalak atdyrýaň şu wagt, aý falan ýerde diýip o seni görýär, sen oňa görmeýäň diýip meselem. Ýa şuny ýaly bir zatlar özleri aýdaýýalar. Hop. Bir zatlar bilen bize habar bererdiler. Fanajiduhu hakkan. Kän wagtda-da üstünden düşerdi şolaň aýtýan zatlary. Kän wagt görýän çyn bolup çykardy şulaň aýtýan diýýär. Hazreti Aýşe pygamber islamdan sorap otyrýar. Ýa Resulallah biz jahylyýetde şun ýana porhallaň ýanyna gumulagatýyllaň ýanyna işim ýok ýaňkylaň ýanyna giderdik bir zatlar sorardyk täleýakdarýan zatlardan bulada aýdardy bize çyn çykart üstüne nüşartdy. Arşyň töweregindäki perişdeleri gürrüň et ýeri diýýär. Allatagala şun ýaly bir barnamasy bar. Şun ýaly barnama ýöritjek. Adamlaryň meselem geljegi, zady, hulasa, ryzyklaryndan, aýendesinden, zadyny gürrüň et ýeri perişdeler asmanda. Şu asmanyň ýedilenji asmanyndaky Arşyň töweregindäki ýedilenji asmandan-da depede Arşyň töweregindäki perişdeleriň etýän gürrüňi tabaka-tabaka perişdelerden geljek şu dünýäň Asmandaky perişdeler-de şoň gürrüň etjek. Şonda diýe, jynlar, şeýtanlar gelýäler bir-biriniň üst-üstüne münüp, asmana çenli çykýalar şeýdip bir-biriniň üstüne münüp nerdiwan bejerip, şo asmanyň däkinine baryp-da şony gulak asýalar. Gulak asyp şoň içinden birje kelemesini eşitýäler, eşitdim-eşitdim muny perişdeler daş berleýär muňa. O ýaňky şahapşaň diýip aýdylýa, şony nepýam eşidiram şu şeýtanlara berlenýa diýe şu ýaňky eşitmäne baran şeýtanlar. Mundan bile gaçyp gaýyp geleşim bilen gelipdi. Bir birine habar berip tä şu porhanyň gulagyna gelinçä Peygamber Aleyhisselam aýtdy şu birje kelemäni diýe 100 däne ýalan bilen goşup getirip şu porhanyň gulagyna ýuwaşykdan aýtýala diýe. Hä, şu birje däne kälemi şol şeýtanlaň asmandaky eşidip-de getirip, muňa aýdarlar diýýä. Ondan nagt zat ezafa etýäler, nagt zat kem etýäler, şojagaz ýalany ara goşýalar, şojagaz ýalan bilen otam-bulam millet ynanýar, hä diýýär, muň diýýär, hä, şojagaz çynynda ýaňky eşdenjesi, şony getirip goşýalar, millet diýýär, hä, bu dogry çykdy-ha diýýär. Muň başga aýtýan kepleri-de çyn bolmaly diýýär onda diýýär. Hä, sen birje däne jozzy çyn çykdy, şoň üsti bilen külden hokm etýäler, şoň hemme aýdan kepi çyn diýýäler. Ýogsa hemmesi ýalan-ha, öz bilip otyr-ha. Bir adama sen meriz diýeňde, bir adam beter, meselem, bir öwünden üç-dört nefer çyksa, daşaryk çykanda hyýabana, maly, öýden çykanda üç-dört nefer öwünden çyksa, her gaýsy bir wagtrak gelse öwünden. Heý, seň ýüzi-gözüň näme, sarylypdyr-a, sen, heý, göre, reňiň-de öçüpdir seň. Näme bolýa, sen merizlediňmi? diýse. Aý, muňka kän bir ynanyp durmazdy. Ikilenji adam geldi, ýene muňa sen näme bolýasaň, sen merizmi näme sen? Ä şu üçülenji adamy baranda şuň özi-de ynanmaz durar şuna. Bu adamlaryň bir hasiýeti şi. Bir zady, aý, kän zenanaly, öwýeli, aý, falan ýerde porham barmyşdyk diýip, meň diýe, näme diýse dogry çykdy diýe. Bu-la bir gürrüň. Ýene bir zenana gel, o-da şeý diýýär. Näme aýtsa dogry çykyr. Ýene biri gelýär, o-da şeý diýýär. Ýogsam her gaýsynyňky-da, aý, çykarsa birje däne syn çykypdyr ýa çykmandyr, şaýat o zenanaň özi-de gitmedik bolsun. A o-da birinden eşidip aýdypdyr şeýtdirip. Agyz-agyz aýlanypdyr, muňa gelipdir, bir-de şeýdip aýdypdyr. Şuny üç-dört nefer şeýdip aýdyberse, hemme kişi şuňa çynmyka diýýär ozan. Bu adamyň hasiýeti. Çynmyka diýip gitýärler şuňa. Git ýere näçe million harc et ýere şo porhandan gara şo hakykaty eşitjek gaýby eşitjek. Zerhaliki Allah Tagala aýdyp oty gaýby diýe menden başga hiç bilmer diýe. Bilasada meň öwredenim biler diýe. Ýöne porhan diýeni Pygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtýa her kim bir porhanyň ýanyna gitse ýa bir gumalak atýanyň ýanyna gitse Şoň aýtýan kefilne şoňa dogry aýtýaň diýip aýtsa, şu adam men getiren zadyma kafir bolandyr diýip Pygambersallam. Heý görä habardar bol bol zatçy. Beter biziň aramyzda rawaç tapan zat. Ahulylaň kefine ynanmaýara şporhanyň kefine ynanýara biz heýran şuňa. Ahun näme keplese Kurandan aýtýa, hadisden aýtýa, şuň kefine ynanmaýara porhan bir jynyň kefi bilen bir kefe aýtýa, ýüz däne, iki ýüz däne ýalan goşugyly şoňa şuny ynanýala ýöne. Aý, saňa falan zat boljak diýipdir diýýär. Ä bir wagtda-da bir ýerde otyrkak, ä bir hewwire bir şortarak adam otyr, iki däne bular gürrüň edip otyrlar. Biz diýýär bir gumalak atýanyň ýanyna bardyk diýýär, ýoldaşym bilen. Ýoldaşym diýdi diýýär, Marawa tarapdan diýýär, Biziň bir maturymyz ýitdi diýip aýtdy diýýär. Onsoň bir matur bu hä gumalaklaryň gurasy oklady, ýaňky nämesi bolsa, indi nohutdyr, nämedir oklatdy, ses bilen däretdir. Onsoň seň diýdi, maturyňy dotar, şu meni däşdiň, felekeň daşyna aýlanyp barýar-a diýdi, şu wagt diýdi, gumalak atan. Olam bir ýanymdaky ýoldaşym bir güldi diýe muňa ýyljaryp diýe. Jan dohum meň matur diýenim o matur däl suw matur gitdi meň diýip diýe. Bilemem muňky bir bärde bir hadys bilen aýdyp goýberýä. Bir güman bilen aýdyp goýberýä. Pygamber salam aýtdy bu adamlar ynansaň diýe sen diýe dinden çykýaň diýe. Ýani meň getiren zadyma ynanmadygyň diýe. Hä, bäs, bir adam gelip-de porhanyň ýanyna gitse, gitmekligi haram diýýär, biziň kitaplarymyzda sany ýaşany. Raddul-Muhtar diýen bir kitabymyz bar. Her göre moteber kitap, Türkmensährada ýüze togsan sekiz fetwa şu Raddul-Muhtar diýen kitabyň üstünden berilýär. Raddul-Muhtar diýen kitapda şu ýanky hadysy getirýär, Pygamber aleyhissalamyň aýdanyny, porhanyň gumulagatýan ýanyna gitseň kafir diýenini. Her kim gitse haram diýe gitmekligi, kefine ynansa diýe kafir bolýa dinden çykýa diýe he ora hatar zat. E porhan näme diýip bulaň ýanyna gidip görmeliler. Hop biziň dersimizde näme rap tuwanyna. Porhan käde wagt bolýa meselem biriniň ölüminden habar beraýa. Sen öljek diýe meselem. Käde wagt bolýa meselem ýagynyň ýagyjak wagtyndan habar beraýa. Käde wagt bolýa işim ýok ýa käde sen rahimindäki zatdan habar beraýa oň. Hä, Ahunjan, dur, diýer Biriş dady danyş jowlamasa, dur, dur, dur, sen näme diýeň? Bi hawaşynasyda, meselem, ýagyn falan wagt ýagjak diýip oty, ýa, meselem, bi sonografiýa gelip dur, meselem, rahimde falan zat bar diýe bilanäm ozal. Bi aýagyň bilen ters gelýä ki, hä, şyň indi ştada bähsi açylýa. Porhanyňky düýpden ýalan diýek, näme diýip şony ýyldyz bilen aýtdy. Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam aýtdy, porhanyň gürrüňini kamyl edeýli, ondan inşallah ýaňky gürrüňe gireýli. Bir wagtda diýýär, Pygamber aleýhissalam, Hudaýbiýe diýen ýer şo sada ertir namaz biz bilen okyt diýýär. Şonda bir bulut-da batdy diýýär. Onda ertir namaz okyp bolanda, Pygamber aleýhissalam yzyna öwrülip oturdy diýýär jemata garşyn, Eý jematlar, bilýäňizmi Hudaýyňyz näme aýtýar? Otam, Alla bilen Resuly gowrak biler diýip, biz şeý diýip aýtdyk diýýärler sahabalar. Şonda Pygamber aleyhisselam aýtdy diýýär, Alla Tagala aýtýar, Meň bendelemiň ýarsy musulman bolup, ýarsy kafir bolup şu wagt oýandylar diýip diýýär. Ertir bilen oýananlaryna ýarsy musulman bolup oýandy, ýarsy kafir bolup oýandy. Otam, näform bolýar? Her kim aýtsa, Biz Hudaýyň fazly bilen, Hudaýyň rahmeti bilen bize ýagyn ýagdy. Şeý diýip aýtsa, bir Hudaýa musurman boldy, ýaňky ýyldyza kafir boldy. Ýöne her kim aýtsa, Biz falan ýyldyz bilen ýagyn ýagdy bize. Falan ýyldyz bize ýagyn ýagdyrdy, emma ülker diýip aýtýadylar-da. Ülker bize ýagyn ýagdyrdy diýip aýtsa, onda bu adam ýyldyza ynandy, Hudaýa kafir boldy diýip aýtdy diýýär Allatagala diýýär. He, şum gürrüňini indi ýaňky Gorhalla geli ýyldyzyň üsti bilen hesap etýele. Täleýaktar ýeli ýyldyzyň üsti bilen hesap etýele. Ýa-da ýa Gumalagat ýeli ýyldyzyň ylmy bilen hesap etýele. Şonuň üçin hem biziň mezhebimizde aýdylýar, biziň şerigatymyzda ýaňky sähet belleme-de dogry däl diýýär. Nädip şony bir-de ýyldyzyň üsti bilen aýdylýar. Sä'du nahs diýeni o ýyldyzyň üsti bilen belleýäleň adamyň o Işlerinde bar, olaň ylymlarynda bar. Bir zat düýpden dogry däl. Purhana ynanmak, biz aýtdyk, kofr diýdi Pygamber aleyhisselam. Gumalagatlygyna ynanmak kofr diýdi. Bi haram diýdi düýpden. Indi ýaňky ylmeruz bilen, o ýaňky hawaşynasylar bilen, sonografiýa bilen, zat bilen bililýär. Bi näformazam, bi hawaşynasyň aýtýan zady, Ola bir bulut bir ýerden turup ugrak gaýtýar, bir derýaň üstünden. Şo bulut ozan bir ýel-le bar, şu ýeli, zady hemmesini bula dernezär tutýarlar, ýaňky desgaha berýärler, desga hesap etýär, falan wagtda diýýär, şu bulut şu surat bilen gitse, şu ýel-le şu surat bilen gelip dursa, falan wagtda falan ýere ýetjek şu bulut diýýär. Onam şonda diýýär, şo tak ýagyn ýagjak diýýär. Hä bir zat bir dogry zat. Näme diýip şu Allah Taalaň ylmyny goýupdyr. Hazreti Ymam Malik Muwatta diýen bir kitaby bar. Şu Muwatta diýen kitabynda o-da hadys kitap. Muteber kitaplaryň biri. Ymam Şafyýy öz zamanynda Sahyý Buharyda o wagtda ýok. Muwattadan sahyrak kitap ýokdur diýip aýdypdyr Ymam Şafyýy şo wagtda. Muwatta diýen kitapda Ymam Malik aýtýar. Pygamber Aleyhissalatu vesselam aýtdy diýýär. Iza anşa'at bahriyyatun Her haçan bir derýaň üstünden bir bult galsa, bir bult dogurlanyp derýaň üstünden gaýtsa, Sümme teşä'emet, ondan şu Şam ýurda garşyn gaýtsa, Fetilke aýnun gudaýkatun, hä, şo bir indi näme, ýagynyň ýagýanyny bildirdigidir şo diýýär. Şony bir adam görüpdi, indi ýagyn ýagjak falan ýerde diýip aýtsa, Şamda ýagjak diýse, şo dogrudyr diýýär Pygamber aleyhisselam. Bir hadys bar bu mowretde. Bas hawaşenasyň aýtýany taze manike. Bire hökman men bilýän şo ýagar diýmese, hiç wagtda setdersat urup bilýän nädir ýagynyňkyny. Hemişe näbetdir ýa näbetden ötegräkdir. Setdersat ýagar diýmese, birde şony ýaňky ýyldyzlaň zatlaň üsti bilen aýtmasa, hiç bir işgäli ýok. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özi de muny täýid edipdir, boljak zat diýipdir. Hatda gan üç hepde soňram şaýat teşhis berip bilsin ody panja panja täze. Kän wagtda meselem gyz oglany erkek diýip de aýdaýýarlar. Biz sonografyňky abra dagykda ondan soňram üç hepdeden soňram hatda galyşy beter bir dagyk bilýä diýseň. Ondan öňünçä bilmeýä. Ýöne Allatagala şu rehimde häzir şu oglan galmadan öwünçä ýa şu galan wagtyndan Allatagala biljek ki şu oglan erkek boljakmy gyz boljakmy. Ak boljak gara boljak gyzyl boljakmy reňi näme boljak. Şu oglan aýyndada hoşbagt boljakmy betbagt boljakmy. Şu oglan nä forum bir adam boljak. Şekli heýäti zady näjre boljak ulalanda. Allatagala şulary bilýä ha. Elme gyp diýeni şü. Häzir hiç kim bilmeýä ka sonografi da reňini aýdyp bilmeýä oglanyň. Ulalanda näme heýkelli, näme şekilli boljagyny aýdyp bilmeýä. Aýanda-da musulmanmy, kafyrmy, hoşbahmy, betbahmy muny aýdyp bilmeýä saňa. Hä bi Allatagalaň ylmy bilen pargyşy. Bi pargy he göre bir kitaplaň içinde dörüp tapmasaň men özüm kän wagtda fikrim meşguldy şuňa näjire bolýas hawaşynasy-da aýdyp oty şi ýagyn ýagdyr ýele nämet ýele bula ýok şon ýanakda. Birde adam Ertir näme iş etjegini bilmeýär. Sen işe garşyň gideýin diýip ugrap gitýäň, bir görýäň öňüňden başga bir halat kök gelýär, başga bir wezziýet kök gelýär, sen başga ýerden bir baş çykaryp duruň, başga ýerden bolup çykyp duruň. Sen işiňe barmandyryň bu gün. Häki, enşallahyň köki. Inşallaň köki. Bu adam zenanasy näme iş etse bismillah, näme iş etse inşallah diýen bolmaly. Äweli kän eşidendirňiz bu gürrüňi. Ondan biz sen näme her näme etseň inşallah diýip ben. Ondan bazar men bazara gidip gelýän diýipdir gün ortasy. Bir inşallah diý diýipdir zenanasy. Ýok men inşallah diýmeýän gelýän men diýipdir. Ondan bazara çykyp gitdi bir kuşaň içine girende bir ogry ýa kulada adam öldürende şu kuşaň içine girdi, şu kuşaň içine şu ikisinden başga kişi ýok. Ogry gel akga bir öýe girýä, Mämula-da kowalap gelýä Mämula muny görýäle hyýabanda, küçede. Biziň kowalap gelýämiz şu bolmaly diýip yzyndan gel akga muny tutup äht zyndana oklaýalar. Näçe wagt soňram öwrülip gelýä, gapyny kakýa zenanasy, Kim diýenä inşallah äriň seň diýip aýtýa pahyr. Onä indi bilipdir inşallah nämä gerekdigini. Bi ertir sen näme iş etjegiňi şu gün bilmeýäň. Şäht bernama döküp goýsaň, kän wagtda bernamaň bilen jur çykdyn ýöne hätmen bilmeýäň näme boljagyny. Ony Allah Tagala bilýär gaçan. O ýerde adam nirde öljegini bilmeýär. Bu mowretde faqat bir jarýany aýdaýyn. Ozan bu mowredyňkyda tamam. Hazreti Süleýmanyň bir ýoldaşy ýanynda oty. Bu täfsirlerde aýdylýar muny. Bir ýoldaşy ýanynda oty. Ozan bu ýoldaşy Hazreti Melekül Mowt Izraýylla ba otada aralarynda bolmaly. Muň ýüzüni heý görüp bir heýran galyp bakýan bolmaly Hazreti Izraýyl. Ýaňky Hezret Süleýman dostunyň ýüzüne heýran aňňalyk bokup gezýär, bu näjir owal diýýär. Öz ýanyna şeý diýen bolmaly, pitada oty. Ozam bir ýoldaşda diýýär, Eý Süleýman diýýär, Hezret Süleýmanyň Allatagala batly ýelleri ygtyýaryna goýupdyr. Ýeller Hezret Süleýmanyň ygtyýaryna goýlupdyr. Meni diýýär bir Hindistana iberseň sen, men şu ýerden gaçaýyn diýýär, heý ora hatar iş diýýär. Men janymy aljak ýalak bolýaç diýen. Ol Hezret Suleýman gel aka ýellere dessur ber ýelle akdýama Hindistana düşür ýele. Hindistana düşürenlerinde Hezret Ezraýyl soňram bir wagt öwrülip gelýär Hezret Suleýmanyň ýanyna. Hezret Suleýman diýýär sen näme diý o ýoldaşymyň heý bir ýüzüni gaty bakdyň. Hezret Ezraýyl aýtdy men diýýär oň janyny Hindistanda almalydym diýýär. Seň ýanyňda otyn men heýran galdym şoňa diýip Näzir opda duty. Şondan mazaly diýe sen o saňa diýit diýe sen ony iberdiň Hindustana şo ýerde men ne wazifämi bitirip jany alyp gaýtdym diýe. Hiç bir adam bilmeýe jany nirde alyljagyny. Bir Kuranyň Allah maňa has diýip aýtýan kefi şi. Birje mesele ba şu ýanky sonografin gürrüňi geldi. Şony inşallah tamam edip, ozan bi jelesämiz şon bilen tamam bolsun. Çünki heý ora bir şu jamiýede rawaç tapan bir muşkelleň biri. Zenana diýilýä şerigatda adamsy talak berende üç haýz diýä ýa üç aý diýä kitaplarymyzda. Üç haýz ýa haýz görmeýmizde üç aý diýä. Şu gat iddet çekmeli diýýär. Iddet diýen ýagny gözleşmeli diýýär. Ozam muny ýarsylar pikir edipdir, gözleşmeli diýeni, aý, şonda birden-de rahiminde oglan galan bolsa, şo wagt belli bolýar, üç aýda, şo belli bolsun, şondan üçinem aýdanmyka diýerler şerigat. Hä, ozam muny biz sonografiýa bilen biljek ki, üç aý çekme nämä gerek şi, sonografiýa aýtýar ki, muny badygyny ýokdugyny diýip, şeý diýip aýtýarlar. Biz bir zady he görä bir bilmeli. Illet bilen hukm, illet bilen hikmet, hukm däl, hikmet fark etýär ikisi. Illet diýendämi, hikmet diýendämi bir mysal bilen aýdyp bereýin. Hyýabanda kümmetde çarralarda meselem çyrak bar. Çyragy rahnama. Şu çyrak gyzyl bolanda durmaly, ýaşyl bolanda geçmeli. Hop. Indi men şu maşynym bar. Hop, indi stadaş çyrak gelmez bolanda men durmaly-la. Gijäň bir wagty sagat daňdan sagat ikide baryp durdum. Şo wagtda çyrak gyrmyzy bolupdy. Indi stadaş hiç kim siňek düşen-ä hyýabanda. Men şunda durmalym-durmaly näme? Hokmy näme şuň? O diýýär, Hop, çyraga diýýär, Birden tasadyf bolammasyn? Her kim öz hakyny raýat etsin, her kim dursun, o çarraň o başyndan gelýän meselem mundan çakyşyp tasadyf bolammasyn diýip, şondan üçünim, hä, bi, şonuň üçin geçme diýip aýdylýar. Indi bu wagt ki maşyn ýok ki, men geçip gitjek. Bi geçse munda mämurla, gör ýele jerime etýärler. Bir wagt durubem goýlupdyr, bir aýtdyr jerime etýärler muny. Ştada şu adam näme diýip jerime boldy? Şun illet bilen hikmeti yştyba tutdy şu. Ştada biz illetin üsti bilen hokm etjek, hikmetin üsti bilen hokm etmejek hiç wagtda. Illet şunda näme? Kuran. Kuran bize diýipdir, üç aý görmeriş diýipdir. Kuran diýmändir saňa hat men şu oglandan çüýmýän näme şifa illet şi. Kuran üç aý gördün diýipdir. Biz de aýtjak üç aý görmeli diýek. Indi hikmeti şaýet bir hikmeti şu bolsun ki, hawa, aý şu oglan galan bolsa oglan belli bol. Bu bir hikmeti. Ýönekeýje şu hikmetiň üsti bilen muňa hukm edipdi, hawa, indi oglan-a galmandyr, sonografiýa belletdi, indi üç aý galma gerekkä, bi üç hepdeden gidibermeli, ýok, o däl. Illeti Kuran, Kuran saňa bir zat diýensoň, tamam boldy, sen boýnuň gylyna neýinçe Kuranyň öňünde. Eýni ýaňky Çyrakgermeziňki ýanak. Sen Çyrakgermezden daňdan-da bolsa geçmäge hakyň ýok. Maşyn ýok-da bolsa geçmäge hakyň ýok. Bi illetleri bilen hikmetlerini bilmeli biz. Hä bes muny yştyba atsaň bolýa-ha. Kän meselede şeýle. Aý täret diýenleri arassalanmadan üçin hem goýlupdyr-da. Hä muň hikmeti, hikmet bi. Illeti näme? Kuran aýdypdyr saňa täret kyl diýipdir namazynyň üçin. Sen men aý men ennam arassa aky indi täret kylma näme gerek ýok o gürrüň bolmaýar. Aý bir elim guma degipdi elim ýuwdum boldy ýok o gürrüň bolmaýar. Saňa Kuran nama täret kyl diýipdir namazynyň üçin. Illeti şi şoň bilen-de hukm edilýär. Hä pes